Youn. Chak jou li ale lavil. Kounye a, li prale lavil. De. Chak jou li pale ak Gabi. Kounye a, l ap pale ak Gabi. 3. Chak jou li achte kafe. Kounye a, l ap achte kafe. 4. Li pa kenbe zouti. Kounye a, li pap kenbe zouti. 5. Yo pa lave rad. Kounye a, yo p ap lave rad. 6. M pa souye soulye m. Kounye a, m p ap souye soulye m. 7. Li pa eseye wòb sa a. Kounye a, li p ap eseye wòb sa a. 8. Li pa mete chosèt sa yo. Kounye a, li p ap mete chosèt sa yo.